los turbojets. Si conecto los turbojets, capitán, nos impulsarán a una velocidad increíble. ¡Conecte los turbojets! ¡Baje inmediatamente! Me temo que me he pasado, capitán. Nadie es perfecto. tal? Benvinguts una setmana més al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana. Sabem que és la setmana del Dia del Treballador, però el Ningú no és perfecte per demostrar que som molt treballadors, treballem fins i tot aquests dies, no fem ni ponts ni festes, estem treballant tota la setmana intensament per vosaltres per oferir-vos totes les novetats cinematogràfiques d'aquesta setmana. I una setmana com aquesta, en la qual doncs, s'estrena doncs, X-Men Orígenes Lobezno, la qual és una de les pel·lícules, diguéssim, esperades per aquest programa programa d'aquestes que toca una mica de tot el que toquem nosaltres, és a dir, tant cinema com còmic, com televisió, perquè la no també ha sortit a la tele, eh, no ens referim a les seves lamentables actuacions a l'Hormiguero de Hugh Jackman, sinó ens referim, per exemple, als dibuixos animats dels X-Men que eh, s'han vist doncs, per diferents canals de, de televisió. Anem ràpidament a presentar el que és l'equip del Ningú no és perfecte, que avui també venim amb el sac dels regals, el sac de, dels còmics de Panini que regalarem al final del programa. Comencem per la nostra nostra encarregada de xafarderies de Hollywood i mm, productora del programa, Marta Sanz. Què tal, Marta? Com estàs? Molt bé. Uh, tindrem avui xafarderies, suposo que també relacionades amb la pel·lícula de Lobezno i amb Hugh Jackman. Sí, unes poques, eh? Tampoc ens passéssim. Bueno, però alguna un hi ha. Un parell, un parell. Sí, és supersticiós i bé, ja explicaré. Molt bé. Cada matí abans d'anar a gravar, havia de fer alguna cosa. No explicarem avui el tema de... de... És més net que això, Jacint. De que es va disfressar de koala. A, a no, veure, no, no. No cal comentar els instituts obscens no, que fan Jacint a l'estudi, no, ja t'aviso. No. Eh? Jo no he dit res. No, he dit, has és dit... més net que això. Però esclar, l'audiència mm, entén això i que aquí és que hi ha algú ha fet alguna cosa. Aquí n'hi ha una persona que fa gestos que no parla, però fa gestos, eh? Avisem. Jacint Casademont, què tal, com Hola, estàs? Hola, jo parlo. Tu parles i, i gesticules. També. Uh, tindrem notícies calentes avui. Sí, i molt de Peter Jackson. Ah, bé, molt bé. Que sembla que està desaparegut, però està actiu aquest home. No para. I, I menja o què? Perquè aquest home, si no menja, ha perdut el talent, eh? Mm, no, està molt prim. Jo l'última sí, foto sí, que no. he vist està molt escanyolit. No, no, no, Peter Jackson... I el veus al que... costat de, en, del toro sí. i sembla un figurín. No, és clar, és que... Escolta, no, no. Peter Jackson ha tornat a engreixar. Eh? Podem fer un grup al Facebook que volem gordo a Peter Jackson. Volem Jackson al Bondiga. Exacte, aquest és el Peter Jackson que ens agrada, almenys eh, des d'aquí el Ningú no és perfecte. Que, eh, a banda de tot això, avui també tenim un convidat molt especial, que és l'Alejandro Flórez, que és el, el cap de programació de 4 i que estarà avui aquí amb nosaltres i bé, li preguntarem per totes les sèries de 4, començant per al superèxit de, de Perdidos, que va ser el diumenge... Eh, alguns dirien que previsible, d'altres que sorprenent, perquè recordem que són uns capítols ja mm, que qui volia veure i ja els havia vist, que mm, fa la tira d'anys que això ha sortit en DVD i els índexs d'audiència doncs, eh, van ser molt bons. Um, això serà doncs, aproximadament d'aquí uns 25 minuts i res, només recordar-vos que tenim el concurs de Panini que fem doncs, mensualment el sorteig del lot i canviem de pregunta. Pregunta ja... Mmm, del mes de maig, del sorteig del, del sorteig del lot de còmics del mes de maig. Teniu mm, de temps fins al 26 de maig per enviar-nos correus electrònics a la segona adreça, el ningunoes arroba hotmail.com i contestar la següent pregunta. Quin és el títol de la pel·lícula que Sam Raimi, és a dir, el director de Spider-Man, estrena aquest estiu? Tant ens val en anglès com amb el títol que li han posat en castellà. Quin és el títol de la pel·lícula que Sam Raimi, el director de Spider-Man, estrena aquest estiu? Teniu de temps fins al 26 de maig. El ningú no és, arroba hotmail.com, ens heu de deixar els vostres noms i cognoms i població des d'on ens escolteu. El nostre Facebook, el del ningú, doncs aneu a Facebook i cliqueu Ningú no és perfecte, podeu fer amics nostres i tenir notícies del programa que també estan disponibles a la nostra pàgina web, la del Ningú, que és el www.grn.es barra Ningú no és, o si aneu a Google i cliqueu ninguno és perfecte, els primers de la llista de Google, o si cleu allò, voy a tenir suerte, doncs els primers que, que surt són eh, nosaltres, els del Ningú no és perfecte, que presentant i dirigint el programa en teniu a mi mateix, a l'Ignasi Arbat, i el que farem doncs, serà ja anar directament allò, ens traiem les urpes, snic, i anem per l'Obezno. Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla. Sea cual sea la razón por la que hace esto, céntrese en ella. Tal vez le ayude. He pasado por cosas peores. No lo creo. Las cosas horribles de tu vida que la mujer que amabas fue asesinada. Yo puedo hacer que todo eso desaparezca. Estoy reuniendo todo un equipo con privilegios especiales. Únete a mí y tendrás tu venganza. Mutantes, no los odio, pero hay que controlarlos. ¡Llegad esto! Vaya, vaya, vaya. El tràiler que escoltem és el de X-Men Orígenes Lobez, una pel·lícula de, The Gavin Hood, que poques pel·lícules ha fet aquest home, recordant recordem com el director de Sutsi, aquesta pel·lícula que va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa, que era de Sud-àfrica, i recentment va fer aquella l'expediente Anwar, que va passar totalment desapercebuda. Els protagonistes Hugh Jackman, que torna a ser Lobezno una vegada més, Livers Reisberg, que interpreta Dientes de Sable, Danny Houston, Dominic Monaghan, més conegut com eh, el Hobbit que surt a Perdidos, i Ryan Reynolds eh, interpretant el paper de Massacre en aquesta pel·lícula. Recordem primer de tot que X-Men Origins Lobez no és lespin off cinematogràfic d'X-Men, que al mateix temps és una preqüela basada en el personatge de Lobezno. Eh, ens remunteu una mica als orígens del personatge, recordarem que Lobezno va debutar en el món del còmic a la sèrie The Incredible Hulk a l'any 1974 i va ser creat pel guionista Len Wayne i els dibuixants Herb Trimp i John Romita Sr. Malgrat que va ser l'escriptor Chris Claremont i el dibuixant John Byrne, els que el van desenvolupar el personatge. Lobezno es va unir als X-Men a l'any 1975 i el 1988, donada la seva popularitat a la sèrie de còmics dels X-Men, va aconseguir sèrie pròpia, que avui en dia doncs, encara continua publicant-se i multiplicant-se, podríem dir. El personatge de Lobezno va ser clau per l'actual popularitat de Hugh Jackman a l'any 2000, quan es va, estrenar, es va estrenar la primera pel·lícula dels X-Men, doncs Jackman era un autèntic desconegut. Agraït al personatge, Jackman es torna a posar un cop més la pell del mutant de les urpes d'Adamantium, fins al punt que Jackman també és el productor d'aquesta pel·lícula. De fet, va ser una de les seves exigències per eh, protagonitzar-la. El film recupera personatges que hem vist en anteriors pel·lícules dels X-Men, això sí, interpretats per altres actors. Al ser una preqüela surten doncs, mm, més rejuvenits. El primer és eh, Dents de Sable, un mutant amb aspecte de bèstia, que és el gran antagonista de Logan, que van veure interpretat per Tyler Main, aquest lluitador de Gresling, en el primer X-Men, i el segon és William, un jove William Stryker, que apareixia a la segona pel·lícula d'X-Men, i descobríem que era l'home eh, al darrere de la creació d'Arma X, una operació que va convertir a Lobezno en una arma de matar. I ara doncs veurem mm, com va anar tota aquella operació. Se li va esborrar la memòria i es va cobrir el seu cos damantium, un metall mm, indestructible capaç d'escapar de qualsevol cosa. Els mutants que actuen com a secundaris en aquesta pel·lícula són vells coneguts pels seguidors del còmic. Parlem de Massacre, Gambito o La Mole, que no havien vist en anteriors pel·lícules dels X-Men. Com a figurants trobarem a Cíclope, vist en anteriors pel·lícules, i a Emma Frost, que debuta en aquest film. A banda del perso el personatge de Striker, el film també aprofundeix en el personatge de Silver Fox, la guineu de plata, amb la que Logan va mantenir un tràgic romans en el còmic i també ho farà en aquesta pel·lícula. La pel·lícula avisem que engloba molts anys a la vida de Logan, començant quan era nen, a finals del segle XIX, d'una família benestant, un nen anomenat James Howlett, passant doncs, posteriorment per les diferents guerres mundials i els anys 70 on es desenvolupa gran part de, de la història. Recordem que l'Obezno, doncs, al tenir aquest poder mutant de curació, doncs, envelleix a un procés molt lent. Per això, doncs, malgrat tenir un aspecte jove, mm, té més de 100 anys el personatge. La idea de la pel·lícula de Lobezno va néixer després de l'èxit de la trilogia X-Men i que, òbviament, Lobezno en fos el personatge amb més carisma. Aquest film està ple de polèmica. El motiu, doncs, les contínues baralles entre el director Gavin Hood i el productor de Fox, Tom Ruthman. Ruthman ha estat el responsable d'infantilitzar els quatre fantàstics i contractar Brett Ratner per X-Men 3, és a dir, és un home molt estimat pel fandom del còmic. Pensar només que aquest individu ha pres moltes decisions a X-Men Origines Lobezno, la veritat a mi em fa tremolar. Les baralles entre Hood i Rothman van arribar a un punt de tensió tan gran que va haver d'intervenir el director Richard Donner, el director de, de la primera pel·lícula de Superman, simplement perquè era marit d'una de les productores per posar pau en el set de rodatge. Imagineu-vos el mal rotllo que havia allà. La malestrugança de l'Obed no s'ha greujat mm, recentment, fa un mes, degut al filtratge d'un workprint de la pel·lícula que es va filtrar doncs, per internet i que, evidentment, ha vist molta gent. Un workprint incomplet a tots nivells, sense música ni efectes especials. La veritat és que la pel·lícula, aquest workprint no hauria de ser vist ni descarregat per ningú i tampoc s'hauria d'utilitzar per jutjar aquesta pel·lícula, que especialment està feta per gaudir en pantalla gran en tot el seu esplendor. Com a últims detalls, direm que Jackman va cobrar 20 milions de dòlars per fer-la, és a dir, una mortrada de calés, i que al final de tot de la pel·lícula mm, ignoro si abans o després dels crèdits perquè no l'he vista, hi ha un cameo sorpresa. S'admeten apostes. Jo, personalment, aposto per Patrick Stewart a fent deixar el Xavier. Seria un, una manera de concloure la pel·lícula que servís com a enllaç a, a les pel·lis de X-Men. Però ja no tindria sentit si apareix abans a la seva vida, no? Mm, no ho sé. Jo crec que alguna cosa ho faran lligar. De fet, en cap moment es menciona a la primera pel·lícula d'X-Men si coneix o no bueno, li presenta el que és l'escola, però no parlen de si es coneixen o no. Jo posto per ell. Ah, potser m'equivoco, eh? Però... Potser és el Leonard Nimoy, com està fent cameos ah, ara. Ah, per exemple. Veu? Escolta, el de Star Trek no és un cameo, és un paper. És un tot... paper. És un paper amb tota la regla, eh? Quan veieu la pel·lícula... Doncs potser és William Shatner, perquè estava empipat, perquè no va tenir cameo. Podria ser. Diuen que l'altre blockbuster jo i empatat. Exacte. <laughs> doncs vinguem per la següent. Mike, te veo hundido. Te estás jugando que Scarlett te eche de casa. ¡Eh! ¡Esas son mis cosas! Y que tus hijos te rechacen. Y ese es el lado negativo. ¿Podrías bajar el volumen? Casi todo es negativo. Ya. No hay nada positivo. Mike O'Donnell tiene esa edad en que la vida parece haberle pasado de largo. A que desearía volver a tener 20 años. Eso ni lo dude. Pero iba a tener una ocasión extraordinaria. ¡Eh! Això que escoltem és el tràiler de 17 otra vez, que jo m'he quedat una frase del tràiler, todo es negativo, nada es positivo, que semblava Louis Van Gaal. Però bé, 17 otra vez, una pel·lícula de Bart Steers amb Zac Efron, Matthew Perry i Leslie Mann. Amb 35 anys, eh, o 37, a la vida de Mike, la vida de Mike, la veritat és que no ha anat pel camí de l'èxit que tots pronosticaven quan era l'estrella de l'equip de bàsquet de l'institut i lligava amb totes les noies guapes. Ara és un comercial que no ha aconseguit cap ascens, que té una mala relació amb els seus dos fills i s'acaba de separar de la seva dona. Després d'un accident, que no explicarem, però que sembla extret de la pel·lícula Que bello és vivir, eh? fins i tot hi ha pont, hi ha aigua, recorda moltíssim, per no dir que... Bé, no diré un plagi, o diguem un homenatge, no? Uh, Mike es despertarà convertit en un adolescent de 17 anys, una mica com el que passava a Vic, però ja una mica més més grandet, no, no un nen petit. El Mike, ara primer interpretat per el Matthew Perry, després per Zac Efron, tornarà a l'institut per fer-se passar pel fill il·legítim d'un amic, un amic que està una mica grillat. Els seus fills seran els seus companys de classe i aprofitarà per recuperar la seva relació. Hem de dir que Mike no tardarà en convertir-se novament amb el noi més popular de l'institut. I fins i tot la seva pròpia filla li... Bé, és igual, no explico oh, res. Oh! <laughs> ja està. Tu l'aniràs a veure, eh, Jacint? Hombre! Clar, clar. No ho dubtis. Anem per la següent. Mm. Parlem de La reina Victòria, pel·lícula de Jean-Marc Vallée amb Emily Blunt, Rapper Green, Paul Bettany i Miranda Richardson. El film narra l'ascens al tron de la reina Victòria d'Anglaterra, aprofundint en els turbulents anys inicials i el seu llegendari romans amb el príncep Albert. La pel·lícula comença el 1837, quan Victòria, amb només 17 anys, era l'aspirant al tron del rei Guillem, el qual està agonitzant. El cosí de Victòria, Albert, fill del rei de Bèlgica, és enviat a Anglaterra perquè es guanyi la seva mà. Victòria no vol casar-se per res, però mm, al conèixer Albert es fan amics. Victòria serà corona de reina quan mori el rei, el rei Guillem, amb el poble a seu favor, i veurà mm, quan la truita es, giria, es girarà quan... és a dir, veurà que es gira la truita quan s'oposi a les voluntats del primer ministre. És allò, és, bueno, el primer ministre l'hem votat nosaltres al poble, tu t'estàs oposant a ell, per tant al poble se li posa una mica en contra. L'Albert, empesa pel seu pare, tornarà a Anglaterra i al cap d'uns mesos és invitat per la reina a casar-se amb ella. Ja que el protocol ho exigeix així. La pel·lícula no s'aturarà aquí i ens explica les tensions d'aquest jove matrimoni real. Escolta, aquesta és l'estrena de la setmana, no pas no Origins i que aquestes coses que expliques. Ai, no sé, què vols que te digui jo? Mm, no sé. Bé, pot ser una pel·li curiosa, però jo Mi no... Minissèrie de l'HBO, vale, però... Clar, com a pel·li... Vinga, anem per la següent. No és ben bé una pel·lícula, és un documental, és Psycho de Michael Moore, un documental sobre el sistema sanitari nord-americà. Moore posa de relleu que la sanitat del seu país se situa en la darrera posició dels països desenvolupats. El Michael Moore el compara amb, el, amb altres sistemes sanitaris que reben assistència de forma gratuïta. La cirereta del, pis, del pastís de Moore serà mostrar-nos a un grup d'heroics eh, que van participar en les operacions de rescat de l'11 de setembre, que ara pateixen malalties i que no poden rebre atenció mèdica a domicili. I l'última estrena d'aquesta setmana és Un conejo sin orejas, pel·lícula eh, d'origen alemany de Tila Schwieger, amb el mateix Tila Schwieger i la Nora Schiner, un és condemnat a 300 hores de treball en una guarderia. La directora de l'escola Bressol li farà viure un infern en venjança de l'assetjament que va patir ella quan era una nena. Una oportunitat perquè aquest paperatge es descobreixi a ell mateix com una persona. It just doesn't work out the way I want it to. I aquestes són les estrenes més destacades d'aquesta setmana. I ara anem per a les notícies, com sempre, ben calentes. Doncs vinga, Jacint, comencem ja. Uh, començo parlant del senyor que tu abans has dit que tenia molt d'apreci per part dels fans, que és en Tom Ruthman, mm -hmm. director de 20th Century Fox. Sí, producte de l'Obezno. Doncs a l'estrena de l'Obezno va fer uns comentaris que segur que us alegren el dia, perquè va dir que vol netejar i regenerar totes les sagues que tenen de ficció, de ciència-ficció. Primer de tot ha ficat a, eh, davant del projecte d'una nova seqüela de Predator el senyor Robert Rodríguez, mm. que serà productor, guionista... Bueno, suposo que ho farà tot. Com sempre fa Com ell. Sempre. Si no surt del seu ranxo, i eh, només li falta rodar allà. Mm, Tenia un petit estudi. Sí, per això per això t'ha dit que, que ho fa tot en allà. Té allà un despatx i... Un cinexin, s'ho sí, fa sí. tot eh, això, projecte. I l'altre que vol agafar per tornar a replantejar una saga és la d'Alien a càrrec de Ridley Scott. Ah. Que es veu que ja estan conversacions i tan bon punt acabi Robin Hood es fica amb el projecte per tirar-lo endavant. Bueno. Pot ser interessant. Sí. A ah, més fa temps que està fora de la ciència-ficció en Robin Hood. Pues, ah, Ai, en Robin ah, Hood. Robin Hood sí, fa temps que no fa res, Robin <laughs> Hood. està pobret. molt mort aquest home. <laughs> En Ridley Scott fa temps que no està la ciència-ficció, que era agrair quan ho feia. Sí, sí, sí. Bueno, ja, ja veurem, perquè Ridley Scott també... Bé, no sé. Hi ha, hi ha alguna més a explicar, Alien? pregunto. És prequela el que vol fer. Ah, prequela d'Alien. Bé, jo o sé. pensava que Aliens versus Predator ja era una prequela. Però jo fico una idea. Sí. Lindsay Lohan, la nova Sigourney Weaver... I jo crec que tindria èxit amb calcetes per la nau i amb l'Alien. Exacte, fantàstic. Jo ho veig molt maco. És un remake, eh? Oh, remake d'Alien. <laughs> Vinga, Fantàstic. Va, continuem. Després, Universal Pictures també ha tingut una gran idea i ha fitxat Aaron Kruger, que el guionista Scream 3 i de The Ring, el remake americà. Si aguantes el nom, <laughs> si plau. E H E Sí, e és igual, és igual. Sí. Hi ha algun en aquest món. Erren. Uh, eh, farà el guió del remake de Videodrome, la pel·lícula famosa de James Woods amb David Cronenberg com a director, hmm. que és una de les pel·lícules més estimades pels fans de Cronenberg, sí, sí. perquè les més raretes però alhora més entretingudes, doncs la volen tornar a revistar, que no sé si cal aquesta. Mm, no, no. Perquè n'he vist imatges i tampoc ha quedat tan antiquada i està força bé. El que passa és que ho volen quedar de parlar de la nanotecnologia, uh mhm. -huh. que bueno, jo no sé què té que veu la nanotecnologia amb el que passava a la pel·lícula. Bueno, és per afegir-hi alguna nou. Perquè una tele amb nanotecnologia no li veig. Bueno, ja arribarà. Després, com que hem parlat de Robert Rodríguez, també torna a fer un altre projecte, que és, uh, per fi, el tràiler que vam veure de Machete a Greenhouse, el porta a la gran pantalla. Té massa feina, aquest home, ja. Sí, sí, sí, perquè també té que fer Conan, que ho havia dit. I, doncs, això, que el tràiler més celebrat de Greenhouse, que va ser el de Machete, comptarà amb Dani Trejo i la comença a filmar dintre de res. Em sembla que era, que era, que era, que era, que era... Em sembla que és juny. Això fa por, eh? Perquè, a veure, aquell tràiler era el millor de Greenhouse, en general. Aleshores, eh, bé, no sé, potser com a tràiler de dos minuts estava molt bé, però... Ja dic que costarà 4 duros no, no, ja. i que, bueno, sí, és Robert Rodríguez, sí, que hem sí. de comentar. Després, el que havia promès a Peter Jackson, comencem. Empire va entrevistar Peter Jackson i Guillermo del Toro per saber l'estat de El Hobbit 1 i 2, i els dos cineastes diuen que ja estan en plena escritura, que Warner ha acceptat el primer tractament de la història, que les proves de càsting estan a punt de començar o que si tothom vol enviar currículums al senyor Peter Jackson ah, ja pues doncs pot. Ja, ja poden començar. Que tenen Mike Mignola, Wayne Barlow i John Howe i Alan Lee treballant als dissenys. Jo uh -huh. només conec el primer. Mignola, sí, sí. I que el rodatge comença al març del 2010. Bé. O sí, sigui que dintre de poc ja... Perquè amb tota la preproducció que tenen que tenir Bé, res. Sí, sí, bueno, ens alegrem, bona notícia. Mirage Group prepara un film amb actors, amb efectes a CGI, sobre les tortugues ninja, que fa mm. res van estar a la pel·lícula amb animació. Exacte, animació 3D. Doncs la torna a revistar. Avui tot és revistar sagues antigues, però bé. Perquè resulta que es compleixen 25 anys. La revista no és correcte, ja t'aviso, eh? Revistar. Revistar no... La nostra... Revisar. Re... Tornar a fer. Va, remaqueen... Després, perquè s'han complert 25 anys des que es van crear el còmic i volen tornar-hi donant-hi un toc més obscur i seran molt més fidels a l'obra. Però qui són els productors? Són els mateixos de Batman Begins, Superman, Returns i 300. Hmm. Mm -hmm. Què dic? No, no, el teu anglès, que la Marta es tronxa. Ja eh, està. Pobre de mi, ho he, ho he intentat, a casa practico. <laughs> practica més. Bueno, ara en espanyol, aquesta sí que podré. La setmana passada van comentar que la Gela Iglesia feia la marca amarilla amb en Kiefer Sutherland i en Hugh Laurie. Doncs en Lauri ha saltat del projecte. No sé si és perquè sap que el director és Àlex de la Iglesia, però ell va dir que era per problemes d'agenda. Sí, sí, és l'excusa típica que li donen Àlex a la Iglesia. Pues, Ei, Àlex, que... Pues on som? Eh, és que sona una mica tonto, perquè si ja va dir que sí, Després em van recordar que no podia perquè feia House. Ja, no sé, potser té algun altre projecte més interessant. Segurament. <laughs> Per què? Però és molt bo perquè de la Iglesia ja ha enviat el guió uns quants sectors. A veure què et semblen, eh, tu? Per mm. substituir a l'Auri. Primer, Daniel Day-Lewis. Sí. Que és impossible. De, totalment. Vale. Després, Hugh Grant. U, igual. Ni Hugh Grant dels que hi ha, sembla que és el més possible. Cliff Owen. Ui, no si no surt de mullers a, a sol i pistola... Són molt diferents entre ells, eh? I l'últim és George Clooney, que això aquí ja Tampoc, cal tenir ja, un parell de... Aquí, per, bueno, ja, ja... És que Àlex de la Iglesia no aconsegueix ni una cita en George Clooney. Que agafi Bardem, que és l'únic que encara pot ser que hi caigui. Ja, bé. O Gavino Diego, que fa temps que no Ai, fa no, res. per favor. <laughs> Ah, això sí, tenim una bona notícia perquè els efectes especials corren demà de Weta Workshop, que és la productora en Peter Jackson. Uh mhm. -huh. O sigui que, com a mínim, efectes especials Tran ben fets. correctes. I per últim acabar, tornem amb en i en Peter Jackson i Steven Spielberg, que ja estan en postproducció de la primera de Tintín, en preproducció de la segona pel·lícula, uh mhm. -huh. i diuen que per la tercera volen War Ride, el d'Arma Fatal, com a director, que Bé. també ha escrit els guions a la primera i la segona part de Tintín. Uh mhm. -huh. Molt bé, doncs volies comentar una foto que has vist aquesta setmana? Sí, uh, per tots els internautes heterosexuals, que és molt recomanable que vagin a internet perquè han sortit fotos de la Megan Fox ja vestida com el seu personatge de Jonah Hex, uh mhm. -huh. que és molt recomanable. Recordem que vestida, eh? Vestida, sí, sí, no s'espantareu. Ah, bueno, s'espantareu. Buscarem alguna de les fotos i la penjarem a la nostra pàgina Sobre web. una cintureta i un escot, està molt, molt bé. Molt bé. Ja, buscarem la foto, la, ja dic, la col·locarem a la web. Anem directament a la mini tertúlia d'avui. Doncs res, ràpidament, Ponyo, pensava que aquí jo sóc eh, l'únic eh, que l'he vista, que bé, està bé, ja està, els vols nens ho passaran bé. Vinga, següent secció. <laughs> Sí, no, no penso, és que jo, a mi eh, ja m'agrada eh, el Miyazaki, però mm, bueno, no sóc d'aquests que pensen que és un geni, que oh, wow. a mi m'agrada més Toy Story, m'agrada Wall-E... No, no t'agraden els contes de fades, i això és gaire... No, sí que m'agrada, sí que m'agrada el conte dels contes de fades, però també la narració... No, ja està, la, la, la pel·lícula m'ha agradat, eh, però... Eh, arrossega aquest ritme lent japonès, que això no hi ha que és el traïdor sobre el japonès i del seu cinema en general, que és lent. És lent. El conte és bonic... Deu ser en contraposició a la seva vida, que passa molt ràpida, no? Mm, Van molt sí. estressats. Sí, no sé. Vull dir, és una pel·lícula que, a veure, que tampoc no necessites el temps... Mm, no sé. En fi, que és molt japonesa, i si us agrada molt japonès, us encantarà, i si mm, pues, una mica com jo, un pèl escèptics o... Pues, normal, eh? vull dir, una pel·li que, que està bé però que no mata. Tu, Marta, volies comentar que has vist els monstres contra alienígenes en 3D? Ah, sí? Per fi. Sí, has sí, fet un... Sí, sí, l'he vista, però ah. no sabia que volia comentar. Eh, sí, l'he vista en 3D i vull fer una crítica a aquelles persones que tenim poc nas i que més duem ulleres per ah. veure'ns-hi, perquè som curts de vista. Les ulleres de 3D són horribles. Jo no em quedava nas. Estava tota l'estona amb el dit aguantant-me les ulleres perquè no podia, no tenia una goma, com amb les caretes. Ja són tipus Pepe Vélez, vull dir... Sí, clar, sí, són grossetes, eh? Són grossetes. No podia, i no, no podia, i, i amb prou feines a vegades podia respirar, o sigui... <laughs> eh, no sé, el que s'ha de fer perquè, per veure una pel·lícula. Perquè te diuen que la gent que porta ulleres que cap problema, més t'ho diuen en el, en el, mm. en el díptic. Cap problema per veure, però no diu res de, de, que es puguin <laughs> aguantar. S'ho ha de posar una grua. Per... D'altra banda, és a dir, que està bé veure una pel·lícula en 3D com a experiència. Està sí, bé, ha falta trobar una que l'argument sigui una mica potable. Sí. O sigui que Michael Jackson no pot mirar la pel·lícula perquè no té nas. Eh, no, per exemple. Entre d'altres motius, no la podria veure. Vinga, anem eh, pel box office el que més dona als Estats Units al box office. Summertime's here, kiddies, and it's time to take a trip, to take a trip. This world's so bad, you feel so sad, you gotta take a trip. Doncs comencem a la posició número 5 aquesta setmana, la pel·lícula Earth, entrada de la setmana en 14 milions de dòlars, a la 4 de Solis, entrada de la setmana amb 9, a la 3 Fighting, també entrada de la setmana amb 11, a la posició número 2 eh, 17 otra vez, eh, 17 again, dues setmanes amb 39 milions de dòlars i a la posició número 1 entrada de la setmana Obsessed amb 28 milions de dòlars. It's another world! El primer lloc l'ocupa un thriller produït i protagonitzat per la cantant Beyoncé Knowles, eh, que interpreta Sharon, una dona feliçment casada que ho té tota la vida. Tot es complica quan Lisa, una dona que treballa pel seu marit, s'obsessiona amb ell de tal manera que la cosa acabi derivant en una lluita sagnant entre les dues dones. En el tercer lloc tenim Fighting, protagonitzada per Channing Tatum i Terrence Howard. El protagonista és Shawn, un lluitador de carrer, i Harvey, el seu representant. Shawn no tardarà en convertir-se en un lluitador estrella dels combats a puny descobert en un món on els rics es fan fan, on fan les seves eh, apostes de, dels lluitadors del, del carrer. La mitjana de la crítica és de ben menys. El Michael Ordona del Chicago Tribune diu que està poblada per veritables perdedors i adorablement adornada amb rostres adequats. Li posa un nevé. I l'Adam Markovic de l'Entertainment Weekly diu que amb diàlegs mortalment apagats i estirats que succionen gran part de la diversió d'aquest descuidat drama. I li posa una C menys. En el quart lloc, potser la proposta més interessant de Solist, un biopic sobre Nathaniel Anthony Anthony Ayers, que és el Jamie Fox, un prodigi de la música clàssica que ara toca el violí en els carrers de Los Angeles. El periodista Steve López, interpretat per Robert Downey Jr., l'ajudarà a aquest sense sostre a recuperar la seva vida. Una amistat única que canviarà les seves vides. La mitjana de la crítica és de B. El Tai Bar del Boston Globe diu de Solis no és més que una història de perseverança i triomf musical, així com de desesperació, acceptació i compromís social. Li posa una B. Lowen Glimberman, d'Entertainment Weekly, diu que està fet amb gust i sinceritat veritat i els dos actors aconsegueixen la vostra simpatia. Li posa una B. Finalment, en el cinquè lloc arriba el documental Earth, produït per la BBC, estrenat a casa nostra fa un temps, que segueix la vida d'uns ossos polars, un elefant i una balena ja paruda. Als Estats Units l'ha distribuït Disney. La mitjana de la crítica és de B. El Roger Ebert del Chicago Sun Times diu que aquesta terra és vella i val la pena, li posa una B. I el Matt Pace de Chicago Tribune diu que és prou vella per perdonar Disney per Hannah Montana de Movie. I li posa una A menys, és eh? una de, una de bé, una de malament. I ara anem a parlar de sèries. Uh, to uh, Knows Perfected, hi, it's J.J. Abrams. How's it going? If you see Star Trek, I hope you like it. Thank you. yo voy parlem de series de de 4 y hemos invitado esta noche a Alejandro Flores, que es el jefe de programación de 4. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tarde, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Estamos aquí ansiosos para hablar contigo. Primero de todo, felicidades por el éxito de Perdidos. Que Muchas gracias. Creo que os, os, merecéis primero una felicitación por comprar esta serie y darle una oportunidad como, como Dios manda y por el éxito obtenido eh, en, esta primera maratón de, perdidos. Eh, todos los episodios superaron el millón y medio de espectadores y el share estuvo entre el 10 y el 12%, que está muy bien. Para nosotros es un dato, la verdad, que fantástico. Es una serie que nos gustó desde el primer momento, por circunstancias eh, lo tenía otra cadena. Cuando hemos conseguido hacernos con la serie, es una serie que siempre nos hemos creído eh, se nos planteó como algo pues complicado, como, como relanzar una serie que había tenido ya un montón de, ventanas de exposición, por así decirlo, pues desde eh, la televisión de pago, las emisiones en televisión española y por supuesto las descargas de internet, que en este caso pues, pues es, es un tema muy especial pensamos que había que hacer una promoción potente, eh, intentamos eh, digamos, separar los tipos de público a los que podíamos dirigirnos, pues desde la persona que nunca había oído hablar de Perdidos, que es, el, digamos, el grupo más pequeño que, me imagino pueda haber, hasta, pues mira, eh, desde los fanáticos que vuelven a ver la serie, y había un, grupo de espectadores que nosotros creíamos que eran... Eh, un tipo de espectador que no había conseguido engancharse a la serie, bien porque no había tenido oportunidad, también estaba ese espectador que había escuchado hablar mucho de la serie, pero no, no tenía la oportunidad de empezar a verla y yo creo que, que, bueno, pensando un poquito en los diferentes tipos de público, preparamos la promoción, pero si te soy sincero, eh, el domingo por la noche nos fuimos todos a dormir con los dedos cruzados <laughs> porque salió bien, pero si no hubiera salido bien, pues, pues, pues la verdad es que también eh, hubiéramos entendido que era posible. Pero al final, mira, eh, ha salido bien, la audiencia ha sido muy, muy constante, es algo que, que, que yo creo que es una característica de, de la serie en sí. Y, ahí estamos, seguiremos y a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo, ¿Cómo podremos continuar siguiendo viendo perdidos? ¿Hasta cuándo las maratones? ¿Cuándo llegará la serie máxima audiencia? Y sobre todo, eh, ¿de qué forma se va a emitir la sexta temporada mm, así como, como estreno mundial? ¿no? Porque es algo que nunca ha sucedido. Pues mira, te cuento, yo hasta donde hasta donde sé, la serie la mm. distribuye eh, para el mercado internacional Disney, eh, Disney son los dueños de la cadena ABC en Estados Unidos. Y bueno, nosotros eh, lo que vamos a hacer en principio es seguir emitiendo al menos las tres primeras temporadas, las temporadas que, que ya se emitieron en televisión española eh, los domingos por la tarde. Dependiendo de, de la semana, irá a tres o a cuatro episodios. Una cosa que creemos es importante con esta serie eh, es la comunicación. Es decir, cuando vayamos con tres episodios comunicarlo, cuando vayamos con cuatro comunicarlo, creo que es muy importante adelantar a la gente cómo se va a emitir la serie, porque mm, pues vosotros que, que seguís la serie, pues podéis imaginar que perderse episodios de perdidos, pues es, es, un poco es un fastidio, ¿no? Entonces, en principio, la idea es esta. Mm, si todo va bien y todo funciona, eh, creo que para la cuarta, quinta temporada, mm, creo que deberíamos por lo menos atrevernos a darle una oportunidad en un horario de, prime time, ¿no? Unas 10 de la noche. Y luego el tema de la sexta temporada, pues te cuento, yo lo que sé es que ahora a finales de mayo eh, se vuelven a Hawái a rodar, y me imagino que como para finales de octubre, noviembre terminarán de rodar la sexta temporada que en principio comienza su emisión en Estados Unidos eh, a finales de enero de 2010. Tengo entendido que van a hacer 17 eh, episodios. y, y bueno, lo que nos dice la gente de Disney es que van a intentar entregar a, los, a sus clientes en el mercado internacional los episodios doblados eh, bueno, con lo, más cerca posible de la emisión de, Estados Unidos. Y la intención es que el último episodio lo pueda emitir todo el mercado internacional de manera simultánea. Es decir, si nosotros tenemos la, la cinta en nuestro poder doblada y con el permiso del distribuidor para emitirla en el mismo momento que se emite en Estados Unidos, aunque aquí sean las 3 de la mañana, yo creo que la serie lo merece. Independientemente de que luego el episodio final de la serie tenga otro pase en otro horario, pero yo creo que, que, bueno, que, que yo personalmente soy seguidor de la serie de ritmo Estados Unidos y, creo que, que sí que la serie lo merece y a ver y a ver cómo cómo sale, porque, porque para nosotros es como una gran apuesta. Sabemos que, que tanto ABC como Disney, para ellos, eh, este año, o sea, la, temporada que comienza en septiembre y termina en mayo, para ellos va a ser el año los. Es decir, van a volcar todas sus, todos sus esfuerzos en la serie. A ver cómo, a ver cómo sale. Por cierto, cuatro, 4, no sé sin quererlo o intencionadamente, se está convirtiendo como la, cadena de JJ Abrams. Ahora con Perdidos, habéis pasado Alias, también 6 grados. Solo os falta Fringe. Pues fíjate, nunca me había fijado en esto que me dices. <laughs> Pues sí, Sí. Te cuento, eh, Fringe, la verdad es que es una serie que nos sería fantástica, porque a nosotros las series de, de género, por así decirlo, eh, generalmente nos van bien, sobre todo en horarios después de las 12 de la noche. Pero bueno, Fringe, en el caso de que pudiéramos tener esta serie, sería una serie claramente de prime time. Lo que pasa es que, bueno, los contratos con los distribuidores pues es un, un, tema que muchas veces no se sabe y hay determinadas cadenas que tienen ciertos acuerdos con distribuidores por los cuales eh, tienen la primera opción, por decirlo así, para seleccionar series. Y en este caso, eh, la serie Fringe es una serie de, de, Warner. Normalmente las series de Warner, si os fijáis, suelen ir eh, a televisión española o a las cadenas autonómicas. Sí, sí, todos recordamos malos tratos de series <laughs> Warner por parte del televisión española como el ala este de la Casa Blanca, por ejemplo. Pero en fin, hablemos de, más series de cuatro. Ah, por ejemplo, una de estrenada recientemente que es Gossip Girl, que la verdad no sé por qué no ha triunfado en horario de máxima audiencia. Y cosa que, es una serie mm, cojonuda y muy adictiva, por cierto. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Es una de esas series con, con riesgo, ¿no? Porque, el, a ver, para empezar, eh, de entrada, a ver, yo creo que una de las cosas más complicadas a la hora de programar una serie para televisión es hacer que el espectador se acerque por primera vez a la serie. Con muchas series, solo con eso mm, tienes ganado al espectador, ¿no? Pero es difícil hacer que, se tome la molestia de ir a la cita y, y descubrir una serie. Gossip Bell es una serie que, en cuanto a eso tiene dificultad para nosotros. Es una serie con un perfil femenino, muy juvenil, es decir, es muy sesgado. Eh, tú piensas que el prime time de, en España de televisión es muy amplio. Cuando, yo qué sé, cinco o seis millones de personas ven eh, algo, alguna serie tipo Aquí no hay quien viva o Los Serrano en su día, tienes que entender pues que, es muy vasto y muy amplio, ¿no? Y esta serie es muy sesgada. Para nosotros era una apuesta arriesgada, quizás eh, hemos pecado un poco de valientes, porque quizás es una serie que hubiera, que hubiera podido tener una mejor oportunidad eh, en un prime time de verano, pero pero bueno eh, la verdad es que las cosas nos van mm, bastante bien en cuanto a audiencia y nos podemos permitir correr determinados riesgos. A veces las cosas salen y a veces no, pero si yo creo que si no lo intentas, pues pues no lo sabes, ¿no? Yo sigo pensando que es una serie eh, fantástica. Eh, entiendo el rechazo que pueda tener para mucha gente sentarse y enfrentarse a la serie, pero es que una vez que estás dentro, eh, es lo que tú dices, es muy adictiva. Hemos tenido varias quejas por el doblaje. El doblaje no ha estado en nuestra mano, ha venido por parte de la distribuidora pero y, bueno sabes que esta serie ya se había emitido en XN etcétera ya, venía doblada no hemos tenido nada de control sobre el doblaje ha habido algunas quejas del doblaje diciendo que que las voces eran como bastante más adultas de, de lo que son los chavales en sí pero bueno, de momento no hemos tirado la toalla. Le vamos a dar una oportunidad el domingo, después de perdidos en la tarde del domingo, a ver si. Y aunque no, funcionara en la tarde del domingo, eh, es una serie que, de alguna manera terminaríamos reubicando. Yo creo que es una serie que hay que emitir. supongo que quizá con el empuje de perdidos puede funcionar el domingo. A ver si hay suerte. Vamos a hablar de, de, un auténtico fenómeno, el fenómeno de series de cuatro, que es House. Ah, ¿Os cogió esto desprevenidos? Eh, ¿Veíais que realmente era una serie con mucho potencial porque se ha convertido en la banderada de las series de cuatro, House? Sin duda. Pues mira, nosotros cuando empezamos, eh, cuando pusimos en marcha la cadena, la verdad es que era un reto eh, el decir, bueno, una cadena que, como decimos, el bicho tiene que comer y tiene que comer durante 24 horas y hay que buscar mucho producto, ¿no? <clears throat> estaba claro que, que, una uno de nuestros posicionamientos eran las, las series americanas. Y justo esto fue, digamos, como cuando empezamos a, comprar producto y tal, fue como en la primavera de 2005, nosotros nacimos en noviembre de 2005, y, y era un momento que, digamos, todavía no, ha habido, no había habido un, un boom, un estallido de, de las series en España. Y, bueno, había muchas cosas disponibles, fíjate, todas las cosas que hemos comprado que estaban en el mercado sin vender, pues eh, cosas como Medium o cosas como Crossing Jordan llevaban años ahí. Y House era una serie que, si no recuerdo mal, era del 2004, la presentaron en, en el 2004. Esta serie eh, estuvo un año parada, un año que no terminaba de salir adelante, por una serie de acuerdos. Eh, esta serie le correspondía, la tenía eh, las cadenas autonómicas y bueno, era un momento en el que no a las cadenas autonómicas no les interesaban la serie... Eh, les, interesaba más deshacerse de esa serie, nosotros necesitábamos muchas series, pero te tengo que decir sinceramente que no, no, no podemos realmente colgarnos una medalla eh, no vimos la serie y dijimos, esta es la serie que nos va a marcar. Sí que la veíamos como una de las más potentes, pero no pensábamos que, bueno que nos iba casi casi a, a guiar por dónde va el camino. Hmm. Em, vamos a hablar de, mm, de, series que de momento están parados o con, ganas de reiniciarse. Por ejemplo, a ver, la, tercera temporada de Dexter, ¿vamos a tardar mucho más? Pues mira, nuestra intención para Dexter es eh, el verano. Pues cuando eh, nosotros estrenamos Dexter el verano pasado, en primetime, fue bien. Lo que pasa es que cuando fue entrando ya la temporada en septiembre, pues eh, digamos que el resto de cadenas empezaron a sacar sus, sus, armas fuertes y Dexter pues se resintió, ¿no? Entonces mm, tuvimos que moverla de horario. Pero mm, yo creo que, que, que, mm, vamos a intentar repetir el, el modelo del año pasado con, con Dexter. Eh, es una serie fantástica, es un, es un poquito minoritaria en cuanto a público, pero eh, tiene una cosa que es un público muy fiel, muy constante. Y, yo creo que le vamos a dar una oportunidad este verano en un buen horario. Y la continuación de la quinta temporada de Anatomía de Grey, que fuisteis, como, aquello que dice, al, cabo del mes ya, se veía en, cuatro, eh, mm, se paró. ¿Y cuándo va a continuar? Pues mira, todavía no lo hemos decidido si volverá ahora o volverá en septiembre. El problema que tenemos es que mientras más nos acerquemos a la emisión de Estados Unidos, eh, más corremos estos riesgos, el de encontrarnos prácticamente con su, con su ritmo de emisión. Tú piensas que eh, las cadenas en Estados Unidos suelen soltar los episodios como dos semanas después de su emisión y el proceso de doblaje supone otras dos, tres semanas de doblaje, el envío de materiales, etcétera. Es decir, eh, cuatro o cinco semanas es el tiempo que suele tardar solemos tardar en, tener las series. Claro, esto te obliga a cuando vas muy pegado a la emisión americana solo puedes emitir un capítulo de estreno cuando lo ideal para el prime time en España es emitir un doble capítulo de estreno. Aquí estamos acostumbrados a consumir la televisión, eh, digamos, consumir el mismo producto desde las diez hasta las doce de la noche y mm, si vas muy pegado a la emisión americana, es difícil eh, tener un doble capítulo nuevo. Entonces a nosotros mm, se, nos, se nos une también un, problema que son los parones. Allí las cadenas deciden cuándo paran su emisión y hay semanas que hacen parón, semanas que, eh, que tiran varias semanas seguidas, en Navidad suelen parar de cuatro o cinco semanas y esto al final, pues mm, digamos, nos, nos, nos viene el tren por detrás y al final pues nos, nos pilla. Y llega un momento en el que tienes que parar tienes que esperar acumular episodios para volver a emitir, digamos, eh, durante otra otro, otra temporada o otro espacio de tiempo mm, seguidos. Nosotros podríamos estar emitiendo ahora Anatomía de Grey. El problema es que igual podríamos emitir dos semanas un episodio, parar una semana, emitir otra semana, volver a parar y eso al final eh, no, beneficia a nadie, ni a nosotros ni al que lo está viendo. Por mm, eso mm, es mejor hacer un parón más largo y acumular episodios. Lo mismo serviría por Entre Fantasmas. Exacto, el mismo caso es. una pregunta polémica quizá que voy a hacer, que ¿cómo es posible que una serie como Mad Men, que es una obra maestra de serie, se estrene a la una de la madrugada? ¿Cómo pues podéis hacer eso? Yo creo que eh, lo primero eh, que deberíamos preguntarnos es cómo es posible que una cadena de televisión comercial en abierto en España se haya decidido a comprar esa serie. ¿Qué sí, decisión valiente. Porque, porque eh, bueno, es pues una serie es especial. Y, y, yo creo que el, que el, hecho de, llevarte la serie al horario que te lo llevas tiene que ver con lo que te decía antes al final cuando tres millones de personas ven Mira quién baila, pues te, te, marca mucho cómo es el, el, cómo está compuesto el público que, que ve la televisión. Eh, no es bueno ni es malo ver Mira quién baila, pero es, es, una, es una realidad. Y en esa realidad de las 10 de la noche, los 18 o 20 millones de personas que están viendo eh, la televisión en España, pues el hueco que tiene Mad Men es es bastante, bastante reducido. Y incluso estrenándola donde la, hemos estrenado, nos ha sorprendido, ¿eh? porque ha hecho unos datos buenos, ¿eh? muy buenos. Muy buenos, la verdad es que la serie se está portando como una campeona, pero tienes que entender que, que, es un. Yo pienso que de las series que tenemos es una de las más complicadas. Y cuando digo complicadas no quiero decir que sea una serie difícil de entender, sino que es una serie em, difícil eh, para atraer al público. No sé si, me explico. Sí, de eso es cierto. De eh, hecho, en Estados Unidos también se emite por un canal muy minoritario. Sí, exacto. Un canal que además hasta hace muy poquito ni siquiera producía series. Em, a ver, otra pregunta es eh, que nos gustaría hacer sobre las futuras series que, que vamos a ver en, en, cuatro. Vale. Mira, te cuento. Eh, próximamente, dentro de poquito, eh, habrá noticias sobre algunas cositas nuevas que, hemos hecho de las que no te puedo hablar, pero de otras sí te puedo hablar porque ya sé, ya hemos hablado cosas. Por ejemplo, hemos cerrado un paquete con Fox, con la distribuidora, en la que hay tres series que seguramente ya habréis leído por ahí, que son Life on Mars, eh, Sons of Anarchy y Dollhouse. Hmm. ¿vale? Nosotros cuando vimos Dollhouse pensamos que claramente era el perfil de espectador de nuestra cadena, ¿no? Eh, si has tenido, ¿qué te diría yo? Eh, Buffy, si has tenido Alias, si has tenido Entre Fantasmas, al final hay algo ahí en Dollhouse. El hmm. problema es que últimamente la televisión americana desde la huelga de guionistas está muy rara, está todo muy raro, las audiencias al final eh, los éxitos. Mira, si tú sacas ahora, por ejemplo, un top 10 de las series más vistas ahora en Estados Unidos, quizá te aparezca El Mentalista en el puesto 8, 9 o 10. El resto son todos series eh, de temporadas anteriores. Llevamos un par de años en las que los estrenos no, no terminan de, de asentarse. Y bueno, mm, mira, Life on Mars está cancelada, eh, Dollhouse mm, no está cancelada, pero yo me temo que, no va a tener suerte, porque bueno, los datos no están siendo muy buenos. Y Sons of Anarchy sí, porque al final son series de cable y las series de cable, digamos, tienen un poco más de, manga ancha, ¿no? Eh, son, digamos que la cadena de cable en Estados Unidos eh, no se alimenta solo de la publicidad, sino que también es una televisión de pago, es decir, eh, tiene un ingreso por abonado. Entonces, la audiencia, digamos, eh, es más laxa. Esto es lo que tenemos. Luego tenemos alguna cosita por ahí curiosa. mira, te voy a contar una cosa que probablemente no se sepa así a, digamos, a, un nivel de público, pero yo creo que se ha publicado por algún sitio. Hemos comprado, supongo que vosotros conocéis, ¿sabéis lo que es eh, Dead Set? Es una serie inglesa. Sí, sí, sí. Eh, de zombies. Sí, sí, sí, Una cosa, una curiosita que, la verdad es que nos, nos gustó un montón. Y bueno, ya te digo, dentro de unos poquitos días eh, anunciaremos las adquisiciones, pero bueno, el otro día estuvimos haciendo la cuenta y entre series de prime time, series de late night, que para nosotros es muy importante el late night, pues tenemos unas 14, 16 series nuevas. Mm, uy, qué bien. ya te digo, eh, eh, eh, abarcando todos los horarios, desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana. Para que tengas una idea, a nosotros series como por ejemplo las que tenemos programadas los domingos después de Cuarto Milenio, que ahora si la memoria no me falla, tenemos 4.400, Historias de la Cripta y Más allá del límite, esas series a nosotros nos aportan tres décimas a la audiencia del día. Tenemos un, montón de público que sigue las series a esas horas y para una cadena pequeña como nosotros lo que te aporta es, muy importante. muy bien, ah, Alejandro, muchas gracias. Una última pregunta te quería hacer, ah, mm, así mm, de telegrama, ¿eh? De, tres series a ver si van a volver o más o menos. Cinco hermanos, la tercera temporada. Cinco hermanos, la tercera temporada eh, volverá. Tenemos que sentarnos y pensar un poquito en esta serie, pero yo creo que volverá. Hmm. medium, mm, septiembre, como siempre. Eh, entre septiembre y diciembre, seguro. Vale. ¿Y la segunda de Californication? La segunda de Californication, déjame pensar, después de septiembre. Entre septiembre y diciembre también. Muy bien, pues ha sido un placer hablar contigo, Alejandro, esta noche. Cuando queráis. Vale, pues otra vez que tengamos muchas dudas sobre cuatro, te volveremos a llamar. Aquí estoy. <laughs> Venga, muchas, gracias. Adiós, que muy Adiós. que haremos serán ah, sí, corrents cap a la Marta. Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood. Entrevista llarga però que valia la pena, eh? Sí, jo no dic res, diré menys notícies. No, no, simplement avui jo callo, jo ja no t'interrompré. Vinga, doncs comencem. Scarlett Johansson, que guanya la batalla dels millors pits! Això és provocar. Ara sí. L'actriu dona d'en Ryan Reynolds s'ha col·locat en el top d'una nova porra de celebritats de Hollywood, en aquest cas femenines. L'actriu ha batut pits tan esplendorosos com els de Salma Hayek, per exemple. D'entre els top 5 de la llista de pits trobem eh, Scarlett Johansson en primer lloc, Salma Hayek en segon lloc, Hal Berry en tercera posició, Jessica Simpson a la quarta i Jennifer Love Hewitt eh, ella hauria de ser la primera. Primera, mm, primera no, no però segona sí. I Salma Hayek últimament tampoc és el pic que té. Ai, mira, Jacint, ni que li veiessis cada matí, en fi. Home, vaig a internet cada matí a alegrar-me el dia. <laughs> mentre faig cafè com porres, miro fotos. Molt bé. Mel Gibson, que ensenya el seu nou amor a la catifa vermella de la preestrena de Lobezno. Mel Gibson ha, liquidat, liquidat d'una vegada per totes el seu matrimoni de 28 anys, mostrant al món la seva xicota nadiva de Rússia, Oksana Grigorieva. Gibson va aparèixer agafat de la mà d'aquesta morenassa a la premiere de Los Angeles d'X-Men Origins Lobezno. Alguns amics de Mel Gibson, de Mel Gibson esperaven eh, de tot cor que es reconciliés amb la seva dona Robin, però aquest gest ha estat un clar senyal de mort del seu matrimoni. S'ha de dir que Mel Gibson i la seva dona portaven tres... Ai, perdó. <laughs> Era Gibson, que portava tres anys solter. Vull dir, eh? mm. s'havien separat, però finalment... Sí, sí. Molt catòlic, molt catòlic, però després sí, sí. l'enxufa a qualsevol lloc. Què més, Marta? Qualsevol no. No, no, amb una noia d'un país no? fred. Hugh Jackman eh, havia considerat deixar X-Men després de fer la tercera pel·lícula. 20 milions de dòlars van fer pensar que poder no era una bona idea. Potser sí. L'actor australià havia contemplat la possibilitat d'abandonar la franquícia dels X-Men després de la tercera pel·lícula perquè temia que el seu personatge López no havia encetat un rumor una mica tou. Sí. Jackman creu que en la tercera pel·lícula dels X-Men no es mostrava molt més sol que realment és els còmics, dur, groller i gens políticament correcte. I és per això que va fer la quarta, va dir, va, vinga, us dono una altra possibilitat. I aquí mostra, es mostra realment, ja ho veurem, com és el personatge de còmic Marvel. Jo crec que no, perquè si no, no seria apta per tots els públics, la pel·lícula. Haguessin fet el mateix que la pel·li del Punisher, directe a DVD, per la violència. Simplement. En fi, uh, què més? La veu en off de Gossip Girl? mm. vol tenir un personatge físic. L'actriu Kristen Bell, que per cert és una monada també. Eh? Sí, Hombre. sí. Monada. I la de pàgines que hi ha a internet sobre ella. Monada, monada. Clar, suposo que com que ja no surt herois, pues, vol buscar una mica més de feina. Home, jo li dono, eh? Sí? Si no, els caps de setmana netejar el pis <laughs> pot venir. L'actriu està demanant als productors de Gossip Girl que li escriguin un paper per aparèixer a la sèrie Encarniosos després de dues temporades fent de narradores, aquella veu en off que podem escoltar. Uh mhm. -huh. eh, bueno, que podem escoltar en versió original. Clar. Uh. Mm. Eh, Bell busca un cameo fent de cambrera o alguna cosa, però sembla que el creador de la sèrie, Josh Swartz, no n'està convençut, tot i que ella diu que canviarà d'opinió en un futur proper. No sé... A base de què? Suposo, clar, si s'haurà de ser, s'ha de veure, la Gossip Girl, no? Però també l'encant és que no sabem mm, que tots sabem que és Christine Bell, però no sabem. Quan s'acabés la temporada, que es descobrís qui és la Gossip Girl, vale, però... Clar, sí, sí. Bé, què més, Marta? Uh, sí. Què més? És que clar... Sí, està, la... te veig centrada. Dona per tot. Robert Pattinson, aquest home m'encanta, surt a cada setmana a la meva secció, es va fer actor per camalar les noies. El nou trencacors eh, de Hollywood, eh, protagonista de Crepúsculo, tornem a recordar, ha declarat que el seu pare el va convèncer per fer carrera com a actor perquè així l'ajudaria a lligar amb noies. O sigui, imagineu quin pare Mai hauria estat actor si el seu pare no l'hagués punxat perquè provés d'entrar a la companyia de teatre Barnes de Londres i flirtejar amb les noies que hi havia, que es que eren molt guapes. I diu que encara ara és la raó que el motiva per ser actor. Com tots els grans, Marlon Brando, Robert De Niro, tots ho han fet per Robert anar, Pattinson, per anar a mullar. Què més? Maggie, Maggie Gyllenhaal i Peter Sarsgaard que posen data ja de casament. La parella d'actors es casarà al maig a Itàlia. Res d'aquí, res. Què passa? No sé, va molt bé, felicitats. Mm. No t'interessa? No gaire. Però que es pressa que la Maggie Gyllenhaal cada dia està més lletja. No sé què li passa a la cara, però se li està caient a trossos. Que, bueno, potser és perquè acaba de ser mare. Concretament es casen el cap de setmana del 9 i 10 de maig. Maggie i Peter surten des de 2002 i tenen una filla, un bebè que es diu Ramona. <laughs> en homenatge a Fernández Tessó. Ah, no, jo pensava en la Ramona, la carpa que hi ha al llac de Banyoles que fuma i veu. No, no, jo pensava a la pel·lícula... Està més morta ja aquesta Ramona, en fi. James McAvoy i la seva dona intenten formar una família. McAvoy podria ser pare viatge, aquell i la seva dona, l'actriu en marit Duff, estan esperant, esperant de tenir. No que esperen, Sí, que volen tenir... Exacte, el primer fill. Duff viu amb McAvoy a Londres després que es coneguessin a la comèdia britànica Shameless i es casessin el 2006. Uh, eh, Daf ha declarat que li agradaria tenir un bebè tan aviat com Déu ho faci possible. Home, I no, Déu no ha de ser, ha, ha de ser. Ha confessat ell. que ella i Macabo i estan practicant molt aquests dies. El què? Això de tenir fills. I acabo, ah. acabo, acabo amb la superstició de Jackman. Um, que es veu que abans d'anar a rodar l'última pel·lícula de Lobezno s'havia de fer una dutxa d'aigua freda, cada matí. Mm. I per algun motiu? Eh... No ho puc dir. No, no. No és apte el que estàs ah, fent. Ah, sí, perquè es preparava psicològicament pel seu repte. I, i eh, dutxa freda. Sí. Aquesta és la gran anècdota? Sí. Ah, jo em pensava que feia allò de disfressar-se de koala i anar a veure els nens, aquestes coses. Es queda menys d'un minut. Molt bé, doncs anem acomiadant ràpidament el programa. Marta, Jacint, ens retrobem la setmana vinent. Ai, que no hem fet el concurs de Panini. Sí, un número, va. sisplau. A veure... Un número. A veure... Anem a més ràpids, 8. Eh? eh? El 8, eh, el 8 és en eh, Miguel Ángel Navarro. Doncs, eh, Miguel Ángel, felicitats per, per el premi aconseguit. Nosaltres ens retrobem la setmana que ve amb un especial Star Trek. I us deixem amb la banda sonora de Michael Giancino per la pel·lícula i la setmana que ve molt, molt, molt, molt Star Trek. Per tant, llarga i pròspera vida. Fins la propera setmana. Fins la propera. Fins la setmana que ve.